Pode ir? Só vai, filho. fica perguntando. só vai. No pancadão da praça, às quatro da manhã. Ela vem cheia de graça, dizendo que é minha fã. O barulho do gravi <laughs> hum, começa a ressurgir quer sentir maldade. <laughs> Olha o livinho aqui, bem simples. É, só foi o que fiz pras novinha balançar. Vai, vai bater na bunda, mas vai devagar, Tava tá, louca de doce e queria me tarar, tá? Vai bater na bunda, mas vai devagar. 80% uísque, 20% balá. Vai, vai bater na bunda, mas vai devagar. Só foi eu que fiz pras novinhas balançar Vai, vai bater na bunda, mas vai devagar Tava tá? louca de doce e queria me dar, tá? Vai bater na bunda, mas vai devagar 80% uísque, 20% bala Vai, vai bater na bunda, mas vai devagar só foi eu que fiz pras novinha balançar Vai, vai bater na bunda, mas vai devagar Tava tá? louca de doce e queria me tarar tá? Vai bater na bunda, mas vai devagar 80% uísque, 20% balada Vai, vai bater na bunda, mas vai devagar Gosto de rebolar, rebolar é muito bom Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK beat autenticado. No pancadão da praça, às quatro da manhã, ela vem cheia de graça, dizendo que é minha fã. Dizendo que é minha fã. O barulho do gravim, o barulho do começa a ressurgir. É quer sentir maldade. <laughs> Olha o livinho aqui. Bem simples. Aqui. É, só foi eu que fiz pras novinhas balançar. Vai, vai batendo a bunda, mas vai devagar, tá? louca de doce e queria me tarar, tá? Vai bater na bunda, mas vai devagar. 80% uísque, 20% bala. Vai, vai bater na bunda vai devagar 80% uísque, 20% bala Vai, vai bater na bunda, mas vai devagar Essa é, foi o que fiz pras novinha balançar Vai, vai bater na bunda, mas vai devagar Tava tá, louca de doce e queria me dar tá? Vai bater na bunda, mas vai devagar 80% uísque, 20% vai bater na bunda, mas vai devagar. Gosta de rebolar, rebolar é muito